هل مشكلة؟ لا لا لا لا مشكلة يعني ربما النظام يضع بعض الجماعات من آه، آه، تسيء لهذه الجماعات تمام تسيء لهذه الجماعات أما كما قلت لك يعني لا نستطيع يعني يذهبون الآن يعني بصراحة وباختصار سوريا ليست بحاجة لرجال بحاجة إلى سلاح Yani aslında e, gerçek arkadaşın dediğini açıklayacağız da normalde e, Suriye'nin şu anda ihtiyacı herhangi bir mücahite ihtiyacı yok. Suriye'nin bugün silaha ihtiyacı var mücahitlerin. Onun dışında şimdi kardeşim cemaat Nusra e, hakkında sordu. Dedi ki şimdi bunlar normalde bu belli bir ma kana ma da kana ismu ismu racul ellezî yubâ Muhammed el-Culani Muhammed'e Cuna, Cuna denilen şahsa hani- yani doğru kimse de bu insanı tabi kişiyi tanımıyor. Ama onlara girmek istediğin zaman, onlara katılmak istediğin zaman bu adama beyat etmen gerektiğini, bunların bu işte aynı düzeni yani onların iç düzenidir bu. Onlara ona beyat ederek o cep o o o o, o gruba katılabiliyorsun. Onlarla beraber olup o, e, savaşabiliyorsun. Şimdi bunlar da diyor grup grup. Yani bu insanlar cemaatin i Nusra bunlar grup grup. Yani bir e, şu hepsini bir kefeye koyamazsın diyor. Biz onlardan bir grupla karşılaştık diyor. Bunlar sanki subhanallah baktığın zaman muamelelerinde, hal ve hareketlerinde aynı sahabe gibiler. Ama diğer taraftan bakıyoruz bunların adını veyahut da bunlardan olduğunu söyleyerek yani çok farklı yanlış hareketlerde bulunanlar oluyor. Yani yani açık ve net bir şekilde bu konuda bir şey diyemiyoruz. يعني هناك بعض آه، الجماعات يعني يضعها النظام ويطلقون على انفسهم جبهه النصره او آه، اسماء اسلاميه في بدايه الامر او ظاهر الامر تجدهم ولا اجمل ولا افضل معامل ثم ما ان يتمكنوا يعيثون في الارض فسادا فتقول الناس انظروا الى هؤلاء انظروا الى الاسلام انظروا الى الاسلاميين İlk إيه الله ilk, barakallahu fik. İlk başta mesela öyle gruplar var. Bunlar ilk işin başında e, belli bir e, ka, belli bir e, sistem içerisinde kendilerine İslami bir ad vererek ne yapıyorlar? Başlıyorlar hizmet İslam'a hizmet ettiklerini, hakka hizmet ettiklerini belirtiyorlar. İşin başında da gerçekten durumu öyle görüyorsun yani. Maşallah diyorsun. Ama ne zaman belli bir zamandan sonra bunların hareketlerinin değiştiğini, bilakis İslam'a zarar verdiklerini görüyorsun ve böylelikle de İslam'ın adı kötüye çıkıyor yani. Abi mesela işte YouTube gibi bazı video sitelerinde yayınlanan El Nusra ile ilgili videolar var. Mesela Tamam. e, Şia kaynaklı işte ailelere onların eşlerine yani savaşta ölen ka- e, adamların eşlerine tecavüz ettikleri işte veyahut da onları diri diri yaktıkları söyleniyor. Yani bunu Nusra cephesi yapıyormuş yani evet. o insanlara. Yani onlardan aktarılan video görüntüler ama, var. Ama şöyle bir şey desek şimdi bunu bunu ben şöyle cevaplasam kardeşimizin de dediği gibi yani bu gerçekten yani belli bir adam bu adam bu cephenin lideri olarak tanınıyor. Ki kendisi de doğru dürüst tanınan birisi değil. İnsanlar buna beyat ediyorlar. Bu şekilde hakka hizmet etmeye çalışıyorlar. Bunların da şimdi böyle bir bu başlangıç, bu bir mukaddime. Onun dışında Zaten bunlar grup grup olduğunu söylüyor kardeş. Kendisi Suriye'den hı hı. geldiği için en iyi o bilir. Grup grup. Şimdi hepsini sen aynı kefeye koyamıyorsun. Bu da diyor ben Nusra Cebesindenim. Öbürküsü de diyor. Birisine bakıyorsun yaşantısı dört dörtlük selef salihin menhecine uykunken, diğerine bakıyorsun tamamen zıt ve bilakis İslam'a leke getirecek şekilde hareketlerde bulunuyor. Demek ki şu senin görmüş olduğunda onlardan bir grup. Yani onun dışında kardeşimle farklı şu bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü genel olarak durum bu. Yani evet. bunlar kendi aralarında grup grup. Bunlar bile kendi aralarına grup grup. Ama her şeyin özü kardeşimin de dediği gibi öz, işin, lafın özü yani şu anda oralara gidip o, o kişilere katılmak veyahut da ben de gideyim de ben de bir Müslüman olarak üzerime düşen vazife yapayım. Sonuçta onların benim üzerimde hakkı var. Ama öyle bir cevap var. Ben gideyim orada yapmam gerekeni yapayım. Eğer gerçekten faydalı olmak istiyorsan bu insanların belli şeylere ihtiyaçları var. Bu insanların silaha ihtiyacı var. Bu insanların yiyeceğe ihtiyacı var. Bu insanların ilaca ihtiyacı var. Bu insan yani yapacaksan onlarla meşgul olacaksın. Onlarla yani daha fazla e, yani ahi ahi nahnu mesela nahnu iza kunna nutalib bi şey min ehlina fil haric huwa ad-da'm al-maddi yani in kana lil-akl aw lis-silah aw lil الغذاء يعني أو للدواء يعني آه، من أراد يعني هذا جهاد أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من من آه، جاهد بنفسه فهو مجاهد أو نعم. جاهد بماله هذا أيضا يعد من جهاد أو من خلف غازيا في أهله فقد غزا يعني التكفل آه، مثلا هذا الذي نحن نريده من أهلنا في الخارج من المسلمين في الخارج أما من أراد أن يأتي بماله ونفسه فذلك خير أيضا ولكن يجب عليه أن يعرف أين يذهب ربما تأخذه يعني جماعة هل, هل بإمكانك أن أقول للأخ أنك يعني أنت بارك الله فيك وضعت شيئا من هذه الجبهة نعم. لكن لا ينصح لأخ أحد أن يذهب ويتبعهم إن كان إن كان يريد لابد من المساعدة ساعده بمالك وما يعني ب- هذا- ليسوا بحاجة إلى رجال ها. في سوريا لا- يعني لسنا لسنا بحاجة صدقني جاكي. لا لسنا بحاجة إلى رجال ولكن أعطونا المال والسلاح والله ما أدام ثلاثة أشهر ما لا يقيم بالشهر Gerçekten gerçekten Vallahi. vallahi diyor açık ve net bir şekilde diyebilirim ki bizim Suriye'de bir mücahide ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan maddi yardım, diğer türlü yiyecek, içecek, gıdasıymış, ilacıymış. Bunun bize ihtiyacı, bizim buna ihtiyacımız var. O yüzden ee, yani diğer türlü de dediğimiz gibi durum bundan ibaret bu kişilerin durumu. Şimdi bu, onun dışında senin yani şöyle bir düşüncen mi var? Veyahut da sen diyorsun ki yani farklı bir şekilde e, onları desteklemek mi? Ne, nasıl diyeyim? Yani onları acaba şöyle mi soracaksın? Abi ben bu insanları işte doğru yol üzere, doğru menhec üzere olan insanlar olarak tanıtabilir miyim? Veyahut da bunlardan bana sorulduğu zaman bunlar işte evet. hayırlı insanlar veyahut da bunlara destek edilmesi gerekiyor mu deme diyebilir miyim? Bu konuda mı aydınlık istiyorsun? Evet. O zaman da herhalde ki daha dedim ki cevap yeterli. Senin bilmen gereken şudur. Belli bir bu belli bir şahıs isim olarak bak gene ismini unuttum. Bu şahısa beyat ediliyor. Bunlar bu, bu bunların belli bir kanun, belli koymuş oldukları belli bir düzen var Buna uyulmasını istiyorlar. Bunun dışına çıkılmasını istemiyorlar. Ama bu grup bile kendi arasında ayrılıyor. Yani bunları biz genelleştiremiyoruz. Tamamen bunlar kötüdür diyemiyoruz, yanlıştır diyemiyoruz. Çünkü bunların içerisinde onlara intisam ettiğini söyleyip de gerçekten e, bir müselefi gibi, bir ehli sünnet gibi hareket edenler var. Ama onların içinden belki de yoldan sapmış, gerektiği gibi yapması, yani harekette bulunması gerektiği gibi harekette bulunmayanlar var. Yani bunları genelleştiremiyoruz. لا, لا, لا نستطيع أن نعمم يعني هناك جبهة النصرة منهم من الحمد لله عندما يعني, يعني تراهم يعني تجدهم على المنهج على السنة على التطبيق ومنهم من آه، انحرف عن هذا الطريق وتجده آه، يعني تعمل آه، يعني بفعل بل يضر المسلمين الإسلام طبعا والمسلمين يسيء طبعا يسيء لا يستطيع يسيء. أن نعمم لا تستطيع أن تعمم على أي شيء في في في العالم أو أي شيء يعني قاعدة لا تستطيع أن تعمم genel olarak her bir meselede hangi meselede olursa olsun genelleştiremeyiz yani. Yani o durumda mümkün mertebe şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim sana? Yani kardeşim bunların sen bir Müslüman olarak gerçekten kısa ve öz yapman gereken elinden gelen yardımı sonuçta burada tanıdığın mesela bir şekilde faydalı mı olmak istiyorsun? Faydalı mı olmak istiyoruz? Bizim tanıdığımız, güvendiğimiz e, evet bu kişi, bu abimiz bu kardeşlerimiz Allah'ın izniyle bunları ben e, Rabbime kimseyi temize, kimseyi Rabbimin katını temize çıkarmıyorum ama bu insanlar hayırlı insanlar. Elbette bunların bu şekilde bir kolu vardır yardım edeceğim bunlar yoluyla yardım edebilirim dediğim birileri varsa o şekilde yapman gereken yardımı araştırarak isabetli bir şekilde yapmaya çalış. Onun dışında bu, bu kişiler hakkında sorulduğunda bunlara cevap vermek mecburiyetinde değilsin. Veyahut da bunlar hakkında konuşmak mecburiyetinde değilsin. Allah seni bundan sorumlu tutmamış. Senin yapman gereken vazifeni yerine getireceksin. ve onun dışında bir Müslüman olarak ne yapman lazım? Dinini öğrenmeye çalışacaksın. Dininle meşgul olacaksın amr ahi adam. آدم آه، آه، عندنا القرى yani يعني hinema يرون مجاهدا min kharij Suriye يخشون يقول يا أخي هذا عقيدته التكفير والقتل وكذا وكذا هكذا ينظرون إليه علما أن مثلا جبهة نصرة في منطقة الشام وريفها ومنطقة درعا كلهم من أهل الشام وكلهم سوريون يعني م. يعني ليسوا من من الخارج Halbuki o Cephet-i Nusra dedikleri e, gu- grup bunlar yani dışarıdan gelen insanlar değil. Bırakın Suriye'nin kendi halkı. Oranın o, o bölgelerin kendi insanları yani. Şam bölgesi. Evet. فهم ينظرون يعني هذا أخي يريد أن يقيم ال- ال- الدين بالسيف مثلا yani yanzurun iley ennehu leysa indehu Yani yanzurun ila men yeti minel haric tamam. yani. Yani dışarıdan tamam. gelen mücahitler içinde gerçekten halk yani oranın halkı, köy halkı, Medine halkı farklı bakıyorlar, korkuyorlar. Yani bu insanların birçoğu işte tekfircidir. Bunlar işte bunların hareketleri bellidir. Bunlar bize zarar verecek de gözüyle bakıyor. Yani kul hâzâ minel qâida ve hâzâ kaza ve hâkeza. Yani ve nizam yebuth ennu ihzeru haulâ nâs ve kaza ve oradaki Rabbama yekun afdalun nâs lezîne etev. Belki gelenler de hayırlı insanlardır. Belki onların düşündükleri gibi bile değildir ama orada bunu aşılıyorlar insanlara. Dışarıdan gelenler için kötü bir e, etki bırakıyorlar insanlar üzerinde, halk üzerinde. Yani korku, korku halk bundan korkuyor. Anlıyor musun? Evet. buyur. Şimdi mesela e, Selefi veya da Vahabi dedim mi işte insanların aklına direkt hemen tekfirci zihniyet geliyor. Doğru. Yani bu neyden kaynaklanıyor da insanlar buna odaklanmış? Yani niye Selefiler, Vahabiler kendilerini onlar tekfirci diye mi tanıtıyorlar yoksa bu biraz insanların yanlış algılamasından insan mı geliyor? Bilmedi, insan bilmediğinin düşmanıdır. Bilmediği şeyin düşmanıdır bir insan. Bilmediğin zaman düşman oluyorsun ona. Birçok insan bugün sen biliyorsun bizim yaşadığımız bu ülkede yani benim bu benim kendi görüş açımdan bakıyorum. Eğer şayet ilave veyahut da eksik bir şey söylemişsem abim de düzeltsin. Şimdi insan bilmediğinin düşmanıdır dedik. Burada da insanlar e, selef akidesini bilmiyorlar. Ehli sünnet ve cemaatin akidesini bilmiyorlar, tanımamışlar. Belli bir akide burada insanlara aşılanmış, belli bir menheç insanlara aşılanmış. Maalesef ülkemizde yani tasavvufla tasavvuf dediğimiz şey ülkemizde çok ileride olan bir şey. İlk ço insanların çoğunun e, tanıdığı veyahut da doğru bildiği, doğru gördüğü bir hareket. E ne oluyor? Bu sefer de insanlar cahil olmalarıyla beraber bu tür diğer taraftan da kendilerini dini temsil eden insanlar görerek hareket eden kişiler hele ki tasavvuf ehli, tevhid ehlini ne zaman kabul etmiş? Mümkün mü etmesi? Allah Azze ve Celle bilen Kur'an-ı Kerim'de müminlere karşı, tevhid ehline karşı en şiddetli olanlar Allah'a ortak koşanlardır diyor. Allah'a ortak koşanlardır. Yani Hristiyanları bırak bu tür insanlar hele ki şirke düşmüşse, şirk akideye sahipse ve bunu benimsemişse, bunun davasını yapıyorsa en büyük düşmandır senin için. Ne yapıyor bu sefer? Onlar genel olarak Türkiye'de böyle bir hareket var. Tasavvuf hareketi var. E insanlar da bu sefer onların zıttına tevhidle meşgul olan insanları ne yapıyorlar? Belli isimlerle lekeliyorlar. Vahabi diyor. Neden Vahabi diyorsun? Kimmiş Muhammed İbni Abdülvahhab? Sen bu insanı araştırdın mı? Veyahut da bu, biz kesinlikle kendimizi Vahabi olarak kabul etmiyoruz. Böyle bize yaklaşanlara da kıyamet günü Rabbimiz katında onlardan hakkımızı alacağız. Ben Vahabi değilim abi. O adam Sofi olduğunu kabul ediyor. Ben Sofiyim diyor. Ben O kabul ediyor hatasını. Ben diyor, ben diyor, ben bu şeyhe herhangi bir şeyhe bağlanıyorum. O şeyhin yolundan gidiyorum ve kendimi ona nispet ediyorum. Bunun hatasıdır ama kabul ediyor bunu. Ben Vahabi olduğumu kabul etmiyorum. Ben o insanı belki seviyorum. Neden seviyorum? Yazmış oldukları haktan dolayı seviyorum. İnsanlara hakka yönlendirdiği için seviyorum. Ebu Hanife'yi nasıl seviyorsan bir alim olarak onu da bir alim olarak seviyorum. Ahmet İbni Hanbel'i nasıl bir alim olarak seviyorsam onu da bir alim olarak seviyorum. Onun dışına çıkmıyorum. Benim için hata kabul etmeyen, hatası olmayan, benim için e, her yönüne mükemmel olan Allah'ın Resuludur. Davette, tebliğde, yani. İslam'ı tebliğ etmekte. Ben onu asıl alırım. Ha ben bunu adamı ne için severim? Beni nasıl dediğim gibi aynı çok basit. Ebu Hanife ben ne için seviyorum rahmetullahi aleyh? Çünkü ehli sünnet alimiydi. Elinden geldiği kadar insanlara ehli sünnetin yolunu öğreten birisiydi. Aynı şekilde Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah onu seviyorsam da aynı sebepten dolayı seviyorum. Benim için kesinlikle bir hedef değildir. Benim için bir araçtır. Bizler alimleri hiçbir zaman hedef edilmedik. Bizler alimleri araç edindik. Onlar bizim için bir araçtır. Nedir? Biner, beni bin, bindiğim zaman beni gideceğim yere ulaştıran bir araçtır. Biz onları da öyle gördük. Ondan dolayı onların yeri geldiğinde hatasını da gördük. Diğer alimlerle, diğer alimlerle onların bazı belki hatalarını da gördük, kabul ettik. Sevaplarını da gördük, aldık. Bizim için bu, budur yani. İnsanların bugün buradaki genel olarak Türkiye'deki bazı fırkalardan yani bize bizim araş, baktığımıza göre, araştırdığımıza göre birçok konuda hata eden, isabet etmemiş fırkalardan esinlenmişler. Onlardan duyduklarıyla yetinmişler, araştırmamışlar, sormamışlar ve ne olmuş? Kötülemeye başlamışlar. Halbuki baksalar ne diyebiliriz? Cehalet. Özrün başı cehalet yani bu problem. Yani bu meseledeki en büyük müşkilat cehalet. Tanımadıkları için. Bir baksalar o insanın kitabına çok örnekleri var. Mesela bir gün الشيخ آه، عبد الرزاق البدر حفظه الله نعم مرة ركب سيارة الأجرة وتعرف على شخص في السيارة هذا هذا الرجل أظنه كان من خارج البلد من خارج سوريا السعودية قال للشيخ من أين أنتم قال الشيخ قال أنا نحن من آه، سعودية قال سبحان الله سعودية نعم عليكم شيء إياكم بمحمد ابن عبد الوهاب يعني هذا الرجل عنده أفكار كفرية أقوال كفرية في يوجد كفر في كتبه على إياكم آه، وهذا الرجل الشيخ سبحان الله حفظه الله هو من يدرس من يدرس كتبه نعم. من طلع من طالع كتبه تمام. بل يعني ك ك ك يعني كاملة قال الشيخ صحيح ما تقول يعني أن هذا الرجل يعني عنده أفكار كفرية ويوجد كفر في كتبه صحيح هذا أرجوك أن ترشدني أرجوك أن تساعدني وتريني إياه إلى الكفر حتى أنا ما أريد أن أدخل الجهنم أنا ما أريد أن أن أن أكون مصيري في جهنم ما أريد هذا أرجوك أنا أتكفل بكل شيء حتى تريني إياه إلى كفره لكي أبتعد عن هذا الرجل لكي لا أدخل جهنم أريد أن أدخل إلى الجنة ماذا صار ذهب الرجل ولم يرجع أبدا هذا معروف سبحان الله هذا يعني معروف يا أخي يعني, يعني ما أنا فهمت من كلامه يعني يسأل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني سبحان الله كما ذكرت له إمام نعم. فأبي حنيفة رحمه الله كلهم أئمة يعني يعني حينما ظهر ابن تيمية رحمه الله أيضا اتهموا الناس وقالوا عنهم تيميين نعم. أنتم تيميون وأنتم كذا وأنتم كذا أي تتبعون ل آه، أبي العباس بن تيمية أحمد بن, آه، بن تيمية رحمه الله ثم ظهر محمد بن عبد الوهاب ثم أتى الشيخ ناصر ابن عثيمين رحمه الله ثم آه، الشيخ ناصر الباني يقولون عندنا في الشام يقول أنتم ألبانيون أنتم مذهبكم ألباني سبحان الله يعني وكلهم يأخذون من مشكاة واحدة يعني هذا الأمر حبذا لو الناس تعرف هذا الأمر يعني سبحان الله Yani şöyle bir şey de var kardeşim. Dediğim gibi insanlar daha çok tasavvufçuların ortaya atmış oldukları cahilce ithamları alıp bunlarla yetinmişler. Araştırma ihtiyacı duymamışlar ve insanda bilmediğinin düşmanı olduğu için düşmanlık beslemişler. Halbuki bunun en kolay yolu nedir? Bak ne kadar açık ve net konuşuyoruz. Bak ne kadar açık ve net konuşuyoruz. En kolay yolu insaf ehli, tarafsız bir insanın bu kişi hakkında yazmış olduğu kitabı okursun. Bakarsın, hayatını okursun. En basitinden biz bir insanı neyle en iyi tanırız? Yazmış olduğu kitapla tanırız. Açarsın kitabını okursun. Dedikleri gibi tehlikeli küfür içeren sözler varsa Subhanallah peygamberden başka hatasız kimdir? Uzak durursun. Uzak durursun. Ama onun yanında o insanların kitaplarında açık ve net bir şekilde yani son derece açık bir şekilde küfürler olmasına rağmen her zaman onu ne yapıyorlar? Farklı manalara çekmeye çalışıyorlar. Farklı manalar ya bundan bunu kastetmiştir. Şundan şunu kastetmiştir deyip de açık küfürleri tevil etmeye çalışıyorlar. Halbuki o insanların kesinlikle öyle bir şey mümkün değil kitaplarında ama hemen yargılayabiliyorlar. İnşallah böyle bu durumda ne diyoruz? Allah'tan korkmak lazım ve eğer o insan hakkında bilgi almak istiyorsak o kişinin kitabını okuyup bizzat, istif, bizzat o kitaptan istifade etmemiz lazım. Hatta ben yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İbn Teymiye hakkında İbn Teymiye işte e, e, birçok hani gene tasavvuf ehlinin bazı ileri giden gulatlar, aşırı gidenleri tekfir ediyorlar ya İbn Teymiye'yi. E, Şeyh Bedreddin el-Ayni olması lazım. Evet. E, Hanefi alimlerinden. Tamam. Kim ki diyor kendisine yani İbn Teymiye'ye kafir derse odur kafir diyor. Odur kafir. Gerçek. شيخ؟ يعني Şeyh e, İmam Bedreddin el-Ayni نعم. قال من قال عن ابن تيمية بأنه كافر هو أصلا كافر سبحان الله كيف شيخ الإسلام Naam huwa. شيخ الإسلام Yani diyor ki o insandır kafir olan. Niye? Çünkü nasıl olur da o insana o sözleri layık görebilirler diyor. E onu insanın yine İbn Hacer el-Eskalani diyor ki bir insanı yargılamak istiyorsan ya o insanların, o kişinin kitabını okuyacaksın ya da o kişi hakkında tarafsız bir şekilde insaf ehlinin yazmış olduğu eserleri okuyacaksın. E bunların hiçbirisini yapılmıyor. Hiçbirisi ya sen inanıyor musun öyle yaparak o insanı tanıdıklarına? Yok. Tamamen ondan bundan kimden duymuşsa bilmem cübbeliden duymuş, binden şundan duymuş, bundan duymuş. Onların sözüyle yetinerek bu insanları yargılıyorlar. Vallahi bu insaf değil. Bak bizler elhamdülillah biz hakka, hakka mensup, hakkı hakkı hedef alan insanlarız. Benim için gerçekten önemli değil. Şimdi bugün kalksa açık bir şekilde o alimin hatasını beyan etse vallahi ben buna razı olurum. İnsandır derim, hata etmiştir derim, Allah affetsin derim. Benim bir müşkülatım yok ki. O insan peygamber değil ki. O insan masum değil ki. Hata edebilir. Ne derim? Ben onu zaten vesile edemedim ki araç edindim. Hata etmişse Allah kendisine mağfiret etsin. Allah kendisini bağışlasın. Diğer yönü gene severim. Ama diğer insanlar şeyhlerini veyahut da hocalarını vesile şey, e, hedef edindikleri için yani hedef onlar için peygamber hedef değil. Onlar için başındakiler hedef olduğu için onlara toz kondurtmuyorlar. Velev ki yanlışlarını bilen örtmeye kalkıyorlar. Çünkü hedef onlar hedef edilmişler. Hedefi eğer sen bir şekilde lekelersen onların bütün e, e, davaları boşa düşmüş oluyor. Ondan dolayı bunu kabullenemiyorlar. subhanallah ya bugün İbn Muhammed İbn Abdullah Allah kendisinden razı olsun. Yani, yani ma kara ma kara kutubahu. Tamam. Yani hum hakamu aleyh qabla en yaqra kutubahu. Onun kitaplarını okumadan onun hakkında hüküm veriyorlar. Tamam. وعندنا كان في الشام شيخ تمنع كتبه أبدا هي وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية من كان من يج من إذا وجدت المخابرات في بيت أحدهم كتاب لابن تيمية يحبس ثلاثة أشهر يعني سوريا لماذا لا يريدهم لأن ابن تيمية رحمه الله يعني منهجه واضح قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح لا يوجد أي غموض إنما هم عقيدتهم الغامضة والباطنية نعم. وهم لا يريدون الناس أن تتعلم فإن تعلمت الناس قامت قائمة Gizli olan onların akidesidir. Ben Arapça şey yapmayayım mı? Sana Şimdi arkadaş bana şey sordu. Dedi ki bu Teymiye hakkında dedi. cehennemin ebedi olduğuna dair dedi söz getiriyorlar dedi. Ebedi olmadı. Ebedi olmadığına ve karalıyorlar dedi. Bana sordu. Ben e, bildiğim kadar cevap verdim ama çok değil. E, A- A- Arif kardeşim buna daha geniş malumat bir cevap verebilir mi? Bir sorsana. فناء النار Na. فهمت عليك على فكرة أنا وجدت بحث لابن تيمية لا يقول به في بفناء النار آه، هي سبحان الله يعني لا يقول أيضا مخالف ل- لكلامه بفناء النار بحث موجود أن ابن تيمية قال أن النار وال... لا تفنيان أبدا النار والجنة لا تفنيان أبدا يعني باقي نعم وجدت كلام لابن تيمية بلاكس ابن تيمية آه. شنو بقول يعني جنة وإن, وإن قال رحمه الله وإن قال فيعني ليس بنبي يعني آخر شيء يعني عندنا نحن قاعدة شيخنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أخطأ بمسألة أننسف كل كل الأمور من أجل ربما أخطأ بأمر هو اجتهد بعد تمحيص دقيق ربما وقال بأن النار تفنى آه، هما هناك من قال بقوله أن النار تفنى على المسلمين أي الموحدون حينما آه، تنتهي سيئاتهم فهذه النار التي تفنى وليس نار الكفار الذين خال- هم خالدون فيها فاهم شيخ؟ Yani e, عصاة yine- المسلمين ما yine يخرجوا ateşin, هذه ateşin تفنى ebedi لهم olmadığı Evet. konusunda bilen alimler ancak müminler için ateş ebedi değildir. Yani hani ebedi kalıcı değildir. Bir mümin bir sebepten dolayı yapmış olduğu masiyetten dolayı hatadan dolayı Allah Azze ve Celle onu ne yapar? Ateşte belli bir şekilde cezalandırır. Onun için o ateşten çıktığı zaman onun için ateş artık ebedi değildir. O ateş söner. Yani onun için ateş yoktur artık. Bu anlamda baki değildir diyenler var alimlerimizin. Yoksa diğer türlü küfür ehli için ebe, elbette ateş ebedidir ve bakidir. Kalıcıdır küfür ehli için. Ama bir muahit için, bir mümin için o söz konusu değil. O girer ateşe gerektiği yani yanması gerek Allah Azze ve Celle'nin kendisine takdir ettiği kadar cezasını çeker. Ondan sonra ateş onun için artık ebedi olmamış oluyor. Ve o üzerinden kalkıyor. Bu anlamda bilen ebedi değildir. Müminler için ebedi değildir diyenler var. Anlıyor musun? يعني يبقى, Buyur. يبقى شيخ يبقى يعني ال- ال- الأمر لو أخطأ ف- Velev يعني هذا ki, الأمر velev ki hadi farz ettik hata Tamam. etti, yanlış söyledi, e, muhalif, muhalefet etti ehl-i sünnete bu konuda. Allah Allah hamdolsun. Yani Bizim için rahimallah- nasıl olan Allah'ın Resulüdür. Yani- Onun bu konudaki hatası varsa bilen yani Allah affetsin deriz. Yani Anlıyor musun? Bu kadar buyur kardeşim. Şimdi abi mesela bu, bu sünnet düşmanlarının sitelerine biraz baktım da ben. Yani e, bir arayış içine girmiştim ben. Yani bu yolu seçtim ama elhamdülillah onlara da biraz takılmıştım ben. Bu sünnet düşmanları mesela e, hadis hadis çelişkisi, işte hadisin Kur'an'la çelişkisi başlıkları altında e, bazı hadisler e, örnek göstermişler. İşte Buhari ve veya Müslim'de zayıf hadis veya da uydurma olmuyor ama diğer kaynaklarda oluyor İşte diyorlar mesela. Niye Buhari ve Müslim'de hiç uydurma veya zayıf hadis yok? İşte veyahut da e, akla mantığa bizim yani insanın aklı almayacağı bazı hadis-i şerifler oluyor mesela. İşte bunlara işte e, amel etmemiz konusunda ne yapmamız lazım? ب- ب- بالنسبة لمنكر الحديث ها مم. منكر الحديث نعم يعني كان الأخ يعني هو كان في البحث كان يبحث عن الحق وأيضا يعني جل ربما يعني جلس معهم وسمع أقوالهم دخل في موقعهم هذا الأخ ويعني مع من جلس؟ مع مو يعني دخل في موقع منكر الحديث اه منكر الحديث نعم. نعم. نعم مثلا ياتون بالشبهات تمام حول الاحاديث الصحيحه حول الامام بخاري ومسلم نعم يعني آه كيف بالنسبه يعني للاحاديث Ve mâzâ yumkinu en nekul keyfe nerudda aleyhim yani. Elhamdülillah. Ebde inşallah inkâne hunâke şey birincisi e, Allah Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bizlere mesela bazen şu ayetle geliyorlar. İşte bize hadis yeter, şey ayet yeter. Allah Azze ve Celle e, Kur'an Allah katından indirilmişti. Şayet onda ihtilaf olsaydı e, yani eğer Allah katından indirilmemiş olsaydı birçok islah, ihtilaf görürdünüz diyor. Bizler ehl i sünnet ve cemaat olarak bir Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf yoktur. Kesinlikle yoktur. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'nün sözüyle açıklanırsa, Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'yle açıklanırsa, Allah Resulü'nün sözüyle açıklanırsa ihtilaf yoktur. Biz buna böyle inanıyoruz. Allah Azze ve Celle Nahl suresinde ne buyuruyor? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz Kur'an'ı indirdik ki sen açıklayasın diye ey Muhammed. Allah Azze ve Celle açıklay- yetki- açıklama yetkisinde tübeyyine, beyan var burada. Lituallime veyahut da litu, li, e, litu, lituhbira demiyor. Litübeyyine diyor. Yani litubelliga demiyor. Litubeyine. Belliga nedir? Bellig, belaga yani tebliğ insanın herhangi bir sözü olduğu gibi diğer karşıya yansıtmasıdır. Tebyin ise o sözü açıklamasıdır. Allah peygamberine bu yetkiyi veriyor. Peygamber'e diyor ki sen Kur'an'ı açıklayacaksın. Sana bu yetkiyi veriyorum. Eğer Kur'an peygamber efendimizin sözüyle açıklandığı zaman zaten ihtilaf orada olmuyor. Ama her önüne gelen Kur'an'ı açıklamaya çalışırsa ne oluyor bu sefer? Bin bir türlü fikir. Şu milyonlarca kafa var değil mi dünyada? Evet. Madem ki Allah Azze ve Celle sen açıkla dememiş. O zaman demek ki sen açıklaman e, doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Allah Azze ve Celle Adem açıklasın dememiş. Dolayısıyla benim açıklamam doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ne sen beni bağlarsın ne de ben seni bağlarım. Ama burada yetki Peygamber Efendimiz'e verilmişse burada da en büyük delil Allah Resulü'nün bunu açıklaması da ve de açıklaması da hadisleridir. Ve hadislerin sıhhatini zayıf ve sahihini ölçecek kişi de herhalde subhanallah yani kendi birçoğu bunların kendi kitaptan haberleri yokken kendi dillerinden bile haber yani kendi dillerine bile vakıftayken bu insanlar nasıl kalkıp da kendi kafalarına göre önceki insanların kitaplarını bırakarak araştırmadan yani kendine göre bana göre kafama uymuyorsa sahiptir. E, uyuyorsa sahiptir. Kafama uymuyorsa zayıftır. Senin kafan belki sen geri zekalısın adama derim. Anlayamıyorsun. Sen geri zekalısın. Anlayamıyorsun. Şimdi sen geri zekalısın diye ben bunu bu bu delili, bu hadisi Allah Resulü'nden gelen bu bu bu e, bilgi inkar mı etmem lazım? Sana uymayabilir. Herkesin aklı farklı. İkincisi Allah Azze ve Celle bize aklınızı alanı alın demiyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? E, وَمَا كَانَ لِمُؤْ şey اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Allah'ın müminlerden istediği Allah ve Resulü kendi aralarında hükmettiği zaman duyduk ve itaat ettik demeleridir. Yoksa duyduk da araştıracağız, bakacağız, uğraşacağız, kafamıza uyarsa alacağız demeleri değil yani. Hani Ali radıyallahu anh'unun dediği gibi şayet biz dinimiz akıl dini olsaydı kema kal Ali radıyallahu anh lev kâne dinuna dinur ra'i lekâne meshul huffi lekâne meshul huffi minel a'la evlâ minel, evet. minel esfeli evlâ minel a'la. Şayet dinimiz akıl dini olsaydı çorabın üstüne değil altına mes verilmesi daha evla olurdu. Çünkü Aynen. çorap pislenen tarafı altıdır. Yani bu neyi gösteriyor? Bizim dinimiz kendi kafamızı yorup da kendi kafamıza göre hareket edeceğimiz bir din değil. Bizim dinimiz itaat dinidir. Duyup hakkı duyup ona itaat dinidir. Evet. Bu şimdi insanlar şöyle bir şey var kardeşim. Gerçekten Allah azze ve celle kişiye nasıl şöyle bir örnek verebilir miyim sana? Mesela ben Adem Yılmaz olarak, benim insan olarak benim kaldırabileceğim belli bir güç vardır. Belli bir güç vardır. O gücün dışına çıkarsam ya ezilirim ya da öldürür patla öldürürüm kendimi. Ya ben bin kilo bir yükü kaldıramam. Benim kaldıracağım yük 100 kilodur en fazla 200 kilodur. Onun dışına çıkamam. İnsanın da beyninde belli bir kapasite vardır. Allah Azze ve Celle insana belli bir kapasite vermiştir. Onun dışına çıktığın zaman senin beynin almaz belki de kafayı yersin. Anlıyor musun? E şimdi ne yapacaksın? Bu durumda biz ne yapıyoruz? Eğer gerçekten peygamberden bize aynı hadis alimlerimizin, alimlerimizin yolunda onların elinden geçerek sağlam bir şekilde, güvenilir bir şekilde bize ulaşmışsa eğer bir konuyu ben anlayamamışsam bu benim aklım bu kadarını anlayamadığındandır. Yoksa haşa ve kella yani diğer türlü yanlış olduğundan değil. Benim belli bir kapasitem vardır. Ben bunu Adem olarak anlayamam. Belki bir alim onu benden daha iyi anlar ona ihtiyacım olur. O anda ben Adem olarak beynimin güçsüzlüğünden, zayıflığından dolayı ben nasıl o hakkı inkar ediyorum? Bir açıklama olsa bir alime gitsem belki onun açıklamasını çok güzel bir şekilde bana yapacak. Ve o zaman onu anlayabileceğim. Bir yardıma, bir güce ihtiyacım var. E şimdi neymiş? Ben anlamıyorum, kabul etmiyorum. Bu insaf mı? Bu hak bu, bu şekilde bir mantık olabilir mi? Bu şekilde sen Allah'ın kitabı Resulü'nün sözünü atabilir misin? İkincisi Allah Azze ve Celle sana zaten taşıyamayacağın bir meselede kafanı, beynini patlat demiyor. Sen hak bir şekilde sana ulaşmışsa, sağlam bir şekilde sana ulaşmışsa onu hak olarak kabul et. Senden istenilen kabuldür diyor. Anlıyor musun? Yani la adri hal hunaka lahtaj hal inkar el hadis. Yani yati yekul hadzal hadis أنا ما أقبل به لا يقبل بالحديث أينما وجد لماذا؟ لأن عقلي ما يقبل هذا الحديث أنا أنظر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نعم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الشمس سيقرب نعم. يوم القيامة بقدر الشبر أليس كذلك؟ نعم ومنكر الحديث يقول كيف هذا؟ هذا لا يقال لو كان لو تقربت الشمس يعني شيئا بسيطا إلى الدنيا لاحترقنا طيب. كيف النبي يقول أن أن الشمس ستقرب آه، يعني قدر شبر وإنسان كما نعرف يتعرق على على نسبة آه، ذنبه يعني يضعون الشبهات حول هذه مثلا تمام طيب هم يؤمنون بالقرآن وينكرون الحديث نعم. طيب كيف يستطيع أن ينكر هذا الحديث ولا يستطيع أن ينكر الغيب مثلا يعني في أول كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب كيف تستطيع إدراكك بعقلك إدراك الملائكة كيف تؤمن بالملائكة كيف تؤمن بالجن كيف تؤمن بأن هناك جنة ونار آه. ما دام أنت تريد أن تحكم العقل العقل لا يتقبل لا يتقبل شيء غيبي هل تمام الله عز ثم بس عفوا ثم آه لا، الشيء سامحني ل- عندما نطيل الكلام ربما طيب أنسى تفضل هذا اسف أمر، اسف ها؟ اسف افضل افضل نعم Şimdi هذا أنا لست حاسب yani. Şimdi o zaman ilginç bir olay diyor. Neden ilginç bir olay? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ilk ikinci surede müminlerin vasfından bahsederken onlar gayba iman ederler diyor. Gayb, meleklere iman da gayiptir. Biz melekleri görmedik. Madem e, sırat Allah Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de birçok işte cennetten, cehennemden, cehennemden olaylardan bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Hadi hadisleri bir kenara bırakalım. Kur'an'da birçok olaydan bahsediyor ki ilk etapta bizim aklımız bunu alması mümkün değil. Ama Allah azze ve celle zaten müminlerin vasfından bahsederken onlar gaybe iman ederler. Gayipte olana iman ederler. E şimdi niye Kur'an-ı Kerim'de birçok olay bilen bahsedilirken onu Kur'an-ı Kerim diye alıyorsun. Onun dışındaki yine Allah Resulü'nün gelmiş yani. olduğu sözü sen niye onu gayb diye veyahut da aklın almıyor diye kabul etmiyorsun. E zaten bizim özelliğimiz gaybe imandır. Yani الذي أعطى الله عز وجل أعطانا في هذه الحياة الدنيا هذه الخصائص يعني لا نستطيع الاقتراب من الشمس أو لا نستطيع بهذه قوة لا يستطيع أحد ولكن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء أعطاه يعني ميزة خاصة أباح له أن أن يصل إلى السماء السابعة وهو مخلوق يعني بشري ولكن الله عز وجل كما يقال كشف عنه بعض الأمور يستطيع جسمه يتحمل ايضا يوم القيامه تقترب الشمس آه، آه، آه، دخول النار كيف هذا الجسد الضعيف والعياذ بالله لا يستطيع تحمل النار او ان رؤيه الله عز وجل يوم القيامه ولا نعم. اجمل لا تستطيع هذه العيون ولكن لكل شيء خلقه هي الله عز وجل çok güzel bir evet bazı şeylerin insan kesinlikle yani biz biliyoruz ki bizim fıtratımızda bir takım olayların bizim gücümüzün yetmesi mümkün değil. İdrak, bazı şeyleri idrak etmemiz, bazı şeyleri tahammül etmemiz, dayanmamız mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle mesela mümkün olmamayan şey, bazı bizim mümkün görmediğimiz şeyleri peygamberine nasip etmiş, onu yedi kat semaya yükseltmiş, cennet cehennemi göstermiş, değil mi? Haram Mekke'den Mescid-i Maksa'ya Burak üzerinde getirtmiş. Yani bunlar normalde mümkün olan şeyler mi? Değil. Normalde baktığımız zaman mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle onu istiyordu. Peygamber Efendimiz onu onu onu kolaylaştırdı, onu nasip etti ve Peygamber Efendimiz bizim ilk etapta mümkün değil dediğimiz olayları Allah ona yaşattı. E bu dünyadayken bilen oldu. Tamam, Kalk ki ahiret günü tamamen oranın nizamı. Bugün biz dünya alemi vardır, barzak alemi vardır, bir de ahiret alemi vardır. Bunların üçünün de sünnetullah dediğimiz kanunlar farklıdır. Bugün dünyadaki olan bir takım ya, sünnetullah insan üzerindeki tabiatı ya, farklıdır. Berzak alemindeki olay yaşantı da farklıdır. Belli bir mesela sen bazı bu dünya hayatında yemek yerken, su içerken, hava teneffüs ederken berzak aleminde o tür olaylar yok. Farklı bir ortam var, farklı bir düzen var, farklı bir e, uygulama var. Yine ahiret için de farklı. Yani bu da bu, bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani sen kalkıp da dünya hayatını bir berzak alemiyle karşılaştıramazsın. Bir dünya hayatını ahiretle karşılaştıramazsın. Aralarında düzen, farklı düzenler var. Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde dilemiş. Ama onunla beraber bilen yani gücünün evet ben istersem olur, ben istersem yaparım diyor Yüce Rabbimiz. Dünyadayken bilen peygamberine bizim aklımızın almadığı olaylar yaşatıyor. عفوا كما أحد السلف كان مارا بأحد الطرق فأتاه رجل يهودي Adam seleften bir tanesi bir yolda giderken bir tane Yahudi kendisine rastlıyor. قال أتزعم أن الشيطان يدخل النار وهو من نار كيف يعذب yani? Yani sen ilginç bir şey yani sizler yani şeytanın ateşe gireceğini söylüyorsunuz. Halbuki o ateşten yaratılmış. Nasıl ateşte yanacak? فقام هذا الرجل من السلف فأمسك بحجر أو بطوبة وضربه على رأسه فتقول عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا مرحبا هذا مرجع مرحبا مرحبا آه، فضربه بهذه الحجارة أو هذه الطوبة فشج رأسه ونزلت الدماء فقال لما فعلت ذلك قال أنت أيضا قد خلقك الله من طين لو كنت يعني ما أثر فيك هذا ما أثر هذا فيك لذلك آه، يوم القيامة لها يعني كل له آه، سبحان الله حجمه ودوره لا حول ولا قوه الا بالله. Adam işte Yahudi kendisine soruyor o kuşuya. Siz diyorsunuz ki şeytan da azap görecek ateş cehennemde. Halbuki o ateşten yaratılmış. Ne alakası var? Nasıl azap görsün? O da diyor yerden böyle sertleşmiş çamur parçasını alarak bu adamın kafasına bir geçiriyor. Adamın kafası yarılıyor Yahudinin kan akıyor. Ne yaptın sen kafayı mı yedin? Bu ne biçim iştir diye. Ya sen topraktan yaratılmadın mı? Madem topraktan yaratıldıysan bu toprak niye sana zarar versin? O da toprak sen de topraksın. Demek ki yani bak o da toprak sen de topraktan yaratıldın ama bu biraz sana zarar verebiliyor. İkiniz de topraktan yaratılmış olmanıza rağmen. Demek ki o günün kanunları düzeni farklı. Biz kalkıp da bugünkü dünyamıza bu bak hem aklımızın acizliğini ortaya koy hem dünyadaki kanunumuzun kanunlarımızın kanununun dünya kanununun farklılığını ortaya koy. Yani sen kalkıp o iki farklılıkla beraber ya işte bu da ahirette aynıdır. Berzak alemi de aynıdır diyemezsin ki. Farklı şeyler bunlar. Yani Mehmet abi de demin çok güzel bir örnek verdi. Hani Hz. Zül e, Zülkarneyn'e hani Allah dünyada bir set yapmasını evet. söylüyor ya. Evet. İşte mesela dünyaya baktığımızda Mehmet abi de dedi her yer dünyada keşfedilmiş ama mesela e, bu set bilinmiyor ama evet. Allah bunu Kur'an'da haber veriyor. Şimdi evet. bizim de aklımızın almadığı için bunu Allah inkar etmemiz gerekmiyor yani. Auzu Tabi Allah razı olsun. Çok güzel. Evet. Tabi. Allah azze ve celle yuhbiruna bi e, zil karneyn. Lakin e, lem yukteşef ba'd. Öyleyse kezalik. يعني قيل هل يعني هل هل يعني نحن لا يوجد نحن هل, هل يمكننا أن نقول لا لا ما دام نحن لم لم نرى آه، لم نرى يعني هل ننكر هذا؟ آه وأيضا أعور آه، الدجال أيضا موجود وأخبر عنه تميم الداري أيوة. رحمه رضي الله عنه قال أنه مررت برجل أطول كذا كذا آه، يعني موجود ولكن لا لا, لا الآن أين بأي جزيرة دجال وكان نصرانيا تميم الداري e, Temem-i Dari o zamanları Hı? o sahabi Hristiyanken mesela o deccanla karşılaşması ama şu ana kadar mesela görüyor ama şu ana kadar kimse keşfetmemiş. Yani şimdi Hı. biz bunu inkar mı edeceğiz? Hı. يعني بس كشف için veyahut da ortaya çıkmadığı için. Şeyhi, hunaka nas sarih fil Kur'an ala vücudil hadith. El hadith neyse fakat huve mufessir. أيضا قال بعض السلف الحديث هو يعني يعني رفع السقف قليلا فقال هو قادم الحديث قاضي السنة قاضية أي قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة والحكمة قال آيات الله أي قرآن الله عز وجل كتاب الله والحكمة قال الإمام الشافعي رحمه الله السلام عليكم, السلام ورحمة الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Peygamber hanımlarına diyor ya Allah'ın evde okunan ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh herhalde İmam-ı Şafii bırak da bizden daha iyi bilmiş olsun değil mi? Diyor ki bundan kasıt sünnettir diyor Allah Resulü'nün sünnetidir diyor. Sünnet bilakis yani bir açıklayıcıdan şey ziyade hüküm vericidir, hüküm koyucudur. Yani sünnet bir açıklama bir açıklayıcı olmasından ziyade hüküm koyucudur. Kur'an üzerinde anlıyor musun? Birçok Kur'an'ın e, birçok ayetin açıklayıcıdır. Bizler sünnet olmadan birçok ayeti açıklayamıyoruz. Ondan dolayı eğer Kur'an'ı sünnetle beraber birleştirdiğimiz zaman işte önünden ve yani ihtilaf olmayan, çelişki olmayan bir kitap oluyor. Yoksa her önüne gelen Kur'an-ı Kerim'i alıp da kendisini daha dedi dediğimiz gibi önünü arkasını bilmeyen adam Kur'an-ı Kerim'i alıyor, okuyor, ben böyle anlıyorum diyor. E böyle olursa ne olur? Allah göstermesin. Tamamen ihtilaf kaynağı olur öyle değil mi? Buyur. Yani Kur'an e, hadislerle çelişmez diyoruz. Kur'an hadislerle çelişmek şey mümkün değil. Yani Tabii bunların Tabii. verdikleri örnek ne oluyor? Mesela ne gibi örnek veriyorlar? Şimdi çelişmez derken tekrar dedik eğer sen kalkıp da kendi kafana göre onu çelişki olarak görebilirsin. Yani sen kendi kafana göre onu iş uymadığı için, o anda aklın almadığı için bu çelişkidir diyebilirsin. Ama şimdi ölçü bu mu? Biz aklımıza mı göre mi hareket edeceğiz? Yoksa gerçekten sağlam bir şekilde bize gelen kaynaklara göre mi? Ve onları da yine dediğimiz gibi muhakkak bir alimin bu konuda açıklaması lazım. Ve en kötü ihtimal gene ben bir şeyleri anlamıyorsam ama evet bu Allah Resulü'nden bize ulaşmış. Bu konu hakkında alimler bilgi vermiş. Ben bu konuda anlamıyorum. Bizim üzerimize düşen bu konuda nedir? İman etmektir. Bize ne yaparız? Allah'a bu, bu konuda bu, bu, bu nasıl iman ederiz? Onun dışında Rabbimiz zaten Allah Azze ve Celle bizi diğer bir şeyle e, mükellef, sorumlu tutacak değildir. Anlıyor musun? Evet. Yani bizi gücümüzün nispetinden bir şeyle bizi sorumlu tutacak değildir Allah Azze ve Celle. Abi şimdi e, İbn Kesir El Bidaye ve Nihaya kitabında e, Hazreti Ömer'den nakledilen bir söz veriyor. İşte Hazreti Ömer diyor e, ben Huneyn ay Hudeybiye günündeki kadar peygamberin peygamberliğinden şüphe ettiğim kadar başka bir zaman hiç şüphe etmedim diyor. Bu söz doğru mu? Ben bu yani do- neden söylenmiş ne diye kavl هنا في كتاب النهاية والبداية بداية والنهاية. والنها- ابن كثير، البداية نعم. والنهاية لابن كثير يذكر هناك قول آه، ال- يعني يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لم أشك آه، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، حتى كما شككت في آه، يوم هنين هل هذا القول يقال هديبية في يوم الهديبية ماذا حصل يوم آه، الحديبية صلح الحديبية نعم. ربما فهمت الأمر يعني فهم الأمر عبي برده كتابي وما البداية والنهاية هلا ربما هذا الأمر شيخ بداية والنهاية أيضا بحاجة إلى تحقيق Naam. هذا أمر Yani bu da ليس bir- محقق yani birincisi ليس يعني ه- هذا أول أمر İma, İmam şey e, İmam e, İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaya adlı kitabı öncelikle yani söyleyebileceğimiz en sağlıklı söz tahkike ihtiyaç var. Gözden Tamam. geçirilmesi lazım. Bu bil. Direkt şey yapayım. Ha. Mesela Şialar eee Hazreti Ali'nin o şey eee Muaviye radıyallahu anh'ın yaptığı savaşta Amr ibn As'ı koşturduğu var. Amr ibn As Hazreti Ali'nin elinden kurtulmak için sırılçıplak elbiselerini soyup avret mahalline kadar soyunup Ali radıyallahu anh ondan utanıp e, onu öldürmediğini söylüyor. Ve Amr ibn As'ın bir sahabeyi çırılçıplak soyunarak onun karşısında hayasızca durmasına örnek getiriyor. Bunun akteden ipli kesir. bir daha ve nihayede. Gerçekten bu adamlar gözümüzün içine sokuyorlar ama okuyorsun senedinde Şia raviler var. Şeyh Muhammed. Bunlar. Tamam Şeyh Muhammed. El-Amr, El-Amr ahyanen e, e, علماؤنا السلف يعني كابن جرير الطبري رحمه الله وابن كثير وغيرهم من المؤرخون آه، من المؤرخين عفوا آه، كانوا ينقلون كل شيء لأمانتهم العلمية آه. ينقلون ما قال الشيعة وما قال السلف وما قال كذا وما قال كذا ويجعلونك أنت تقرر يعني أنت تبحث يعني ما كان عندهم التحقيق أنا أنقل جميع الروايات وإن كان مثلا آه، أعلم أن في سند هذا الراوي مثلا آه، ابن مخنف هذا الذي روى أكثر الأحاديث الكذبة في في التاريخ أكذب رجل في التاريخ لوط اسمه لوط بن يحيى أبو مخنف هذا تجد ابن جرير الطبري كثيرا يروي عنه ولكن هو من باب الأمانة العلمية يقول كذا كذا وفي سنده ابن مخنف ويجعل أهل السنة هم الذين أو علماء الحديث هم الذين يقربون ثم ربما هذا الأمر أنه ما شككت يوما كما إلا في صلح الحديبية هذا ليس على سبيل الشك في اللغة العربية إنما هو يأتي على سبيل أن لم تظهر له حكمة الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة من الزمن حينما آه، قال أن نصالحهم وهم كانوا أقوى يعني أنه لماذا لا نحن نصالحهم نذهب سبحان الله فخرج أبو بصير وجماعته يعني كيف أنه إن أتاكم مشركا آه، تعيدوه إلى إذا أتاكم رجل مشرك ويريد أن يسلم فلا تقبلوه هكذا ضمن ضمن شروط الصلح سبحان الله فكان المسلمون يعني المشركون حينما يسلمون لا لا يقبلهم اهل الاسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع لا نقبل لان نحن في صلح كتبنا معاهده فيعود فالتزموا ثغرا اخر يعني خلينا نقول جيش لوحده ابو بصير محش حرب قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم محش حرب أي أنه بدأ أبو بصير بتأليف جماعة إسلامية لا يستطيع الدخول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته ودخول الإسلام علانية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل بذلك بسبب الشروط ولا يريد أن يعود إلى الشرك فالتزم مكانا آخر وبدأ يحارب المشركين فأتوا هم وقالوا آه، من أتاكم مشركا يريد أن يسلم فأدخلوه في الإسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى هذا أمر مهم جدا جدا يعني هذا ما شك إن آه، ربما ما رأى الحكمة عمر من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم Yani buradaki Evet. بل قضية شك أن الشك بالإيمان Şirkten kasıt, şüpheden kasıt. Yani o güne yani ilk başta bu farklı anlamlara da gelebilir bu kelime. Şu anlamda gelebilir diyor. Mesela yani hi- gerçekten Peygamber Efendimizin hiçbir kararında bu kadar hikmeti uzaktan göremedim. Yani şu anlamda. Yani bunun arkasında bir hikmet var ama kendisine çok uzaktı. Yani neden bunu Allah Resulü yaptı? Niye bunu Allah Resulü yaptı? Yani kendisine bunu anlamak çok zor geldi. O anlamda biz bunu kullanırız. Velev ki eğer bu rivayet sahihse, bu rivayet gerçekten doğruysa ki bu da tahkik edilmesi lazım. Eğer doğru, gerçekten doğruysa buradaki illa şüpheden kasıt direkt bizim anladığımız şüphe anlamında kötü anlamda değil. Yani hikmeti bu o peygamber efendimizin yapmış olduğu bu işin hikmetini hiçbir zaman mesela birçok işler yapmıştı Allah'ın Resulü. Hikmetini çabuk görebiliyorduk. Bundan kasıt neden böyle yaptı? Bunun faydasını çabuk görüyorduk. Ama bu işte ise bize çok uzak gözüktü bunun hikmeti. yani zorlaştırdık bu zorlandık biz bunu anlamakta. O anlamda kullanmak bunun daha doğrudur diyor yani. E, yani illa buradaki şey her zaman o, e, o şüphe anlamında gelmiyor yani. Zaten rivayetin sahih olduğu yazmıyordu. Anladı, anlatabildim mi? İkincisi bu alimlerin bu gibi rivayetleri kitaplarına koymaları önceleri bu ilim ehlinin bir metoduydu. Bunlar ilmi emanet. Bu ilmi bir emanettir bize. Ne olursa olsun biz bunu alırız ilk etapta Bu düşünceyle kitaplarına her türlü rivayet almışlar ve bunu bu şekilde doğrudur diye değil, ilmi emanet olarak kitaplarını almışlar. Ondan sonraki alimler Allah onlardan razı olsun güçlerin nispetinde bu kitapları el alarak doğrusunun sahihinden yani hatta hatta farkındaysan birçok hadis kitabında alim zayıf hadisi kitabını almasına rağmen mesela İmam Ebu Davud'da birçok geçer. Kitap zayıf yani zayıf hadis kitabındadır. Altına yazar bu hadis zayıftır diye. Kendisi bile yazmıştır. Yani belirtmiştir. Bundan maksat yani bilmediğinden değil, evet ilmi bir emanettir. Ne olursa olsun ben bunu alırım ama altına da yazarım kardeşim bu zayıftır diye. Bunların bir metoduymuş. Yani neden İmam İbn Kesir bunu kitabına aldı? İlla doğru olduğundan değil. ilmi bir emanette aldı. Altına belli beyan etmemişse de dediğimiz gibi bu yani o kitabın ilk etapta bir tahkike bilen ihtiyacı var. Ama oradaki şüpheden kasıt anlaşılan şüphe değil. Son bir soru daha sorayım. Allah, sonra inşallah Allah razı olsun. Yoksa biz Buyur. Yani içimdeki şüphelerin Allah razı olsun. İnşallah elimiz eğer bir nebze de olsa bir fayda olacaksa elhamdülillah. Ne yani mutlu bize. Önemli şey in, in hasala mahu ey şübha yes'el la, la yahkum aleyha. Yani yes'el rubbama hunaka yani ma yakhfa aleyha yani subhanallah. Elhamdülillah ve hâdâ huve ma, ma huve yef'al. Tamam tamam barakallah. Yani diyor ki kardeşinden yine ricam herhangi bir şekilde bir şüphe herhangi bir şekilde kafana bir şey takıldığı zaman lütfen onu içinde bırakma. yine güvendiğin, evet inşallah bu konuda ben sorabileceğim insana var deyip de o kişilere sorman en hayırlısı. Çünkü içinde kalıp da büyük bir yaraya oluşmasın. Büyük bir hastalık وكل, çıkarmasın. وَكُلُّ الَّذ۪ينَ يُنْكِرُونَ الْأَحَادِيثِ سبحان الله يبدأون بهذا الباب وهم أغلبهم روافض من الرافضة يبدأون بهذا المذهب نحن نؤمن بالقرآن ولكن ونؤمن بالبخاري ومسلم ولكن يعني هناك بعض الحديث يبدأون هكذا والله سبحان الله وتجدهم هم أكثر الناس رفضا هم من من الروافض من الشيعة سبحان الله أبدا سبحان الله هذا هذا الذي لمسناه عندنا في الشام يعني تجد أحدهم يصلي أه، سبحان الله ولكن ينكر الحديث كيف كيف تصلي ما دام تنكر الحديث من أعلمك أن الصلاة أربع ركعات من قال لك يا أخي أن الصلاة العصر أربع ركعات أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما قال صلوا في الصبح اثنتان وفي الظهر أربع وفي العصر أربع وفي المغرب ثلاثة قال أقيموا الصلاة كيف علمت الآن بوصول الصلاة كيف تصلي يقول لك بالتواتر طيب يا أخي هناك كثير من الأمور آه، يعني حاججت أحدهم مرة قلت له أنت متزوج قال نعم قلت هل تستطيع أن تتزوج خالة زوجتك أن تجمع بين زوجتك وخالتها قال لا قلت له سبحان الله آه، قل لي في القرآن آية تدل أنك لا تستطيع الجمع بينهما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وأخواتكم من الرضاعة آه، وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي آه، أرضعنكم وربابكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ما ذكر هذا هذه ما ذكرت خالة ما ذكرت الخالة أن تجمع قال إذا يجوز قلت له سبحان الله بدأنا الهوى <laughs> سبحان الله فقلت له قال يعني الرسول صلى الله يعني عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وهو حديث آحاد حديث آحاد ليس بتواتر Yani يعني bir kadın آه، şimdi birisinden tartıştığında demiş ki şimdi senin hanımın var. Evet. Sen hanımınla beraber halı, hanımının teyzesine de, de nikah kılabilir misin? Halta o ammita ma'ba'd. Yani yani hem hanımın hanımının halasıyla beraber yani hem halasını hem de hanımını evet. veyahut da hem hanımını hem de teyzesini evet. beraber nikahlayabilir misin? E, nikahlayamam. E, Kur'an-ı Kerim'de nerede madem Kur'an-ı Kerim'i sen alıyorsun nerede nikahlayamayacağına dair delil? mevcutları fil Kur'an. E o zaman e, o zaman ama Hemen bu sefer diyor Kur'an'da bulamayınca o kişi tartıştığım tartıştığımız kişi diyor. Hemen başladı o zaman e, Kur'an'da bulunamıyorsa nikahlayabiliriz. İşte orada diyor heva ve heves, bilgisizlik, cehalet hemen ortaya çıkıyor. Madem bak sen bile Kur'an-ı Kerim'de bu geçmiyor. Neden bunu o zaman e, beraber mesela hala, halasıyla kızı beraber, yeğenini beraber nikahlamıyorsun? Halbuki çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insan yani halasıyla beraber kar, yeğenini veyahut da teyzesiyle beraber yerini nikahlayamaz diyor Allah Resulü. Biz bu, bu, bu ahad bir hadistir ve Ahmet İbni Hanbel'in e, müsterindedir yani. Demek istediğim heva ve heves de giriyor.